Počúvate slobodný vysielač. Požehnanú 3. adventnú nedeľu vám prajem. Nedeľu, ktorú v cirkevnom kalendári voláme nedela Gaudete, nedela radosti. Máte v srdci radosť? Bodaj by ste ho mali. Veľa ľudí túto radosť života stráca, pretože ťažisko ich života je niekde vonku. A vonku je veľa plitvania, neprávosti, nespravodlivosti. Však to viete. Netreba sa v tom veľmi hrabať a treba ísť niekde do, z tých exteriérov a radšej dovnútra do svojich interiérov a tam hľadať nejaké trvalé hodnoty a nevenovať sa len sám sebe, svojmu nižšiemu egu, ale byť trocha aj mystikom a hľadať Boha, pretože Boh nás čaká na dne nášho srdca. Málo kto, ľudí, málo kto z ľudí ho tam hľadá. Boh sa tam schoval. Boh je príčina všetkého aj celého nášho bytia a každý z nás má kus jeho božstva v samom naj, najhlbšom dne nášho srdca. O tom hovoria mystici. Ale okrem toho božstva, ktoré v sebe máme a voláme ho život, tak máme v sebe aj ega. To sú tie naše rôzne povahy, to sú tie naše špeciálne duše, to je tá naša tvár, ktorú nemá nikto iný z ľudí, len my. Niečo špecifické. To je naše ego. Aj to máme v sebe. Hoci máme v sebe toho istého Boha, ktorého nazývame život, máme v sebe aj ego. A to ego je poznačené aj hlúposťou, aj namyslenosťou, aj nedokonalosťou, aj následkami detičného hriechu, aj zlými programami z vlastnej rodiny, od predkov, od spoločnosti, od pomílených všelijakých kníh a autorov. No a toto božské sa treba naučiť rozlišovať od toho ľudského, od toho nedokonalého. A chybu ezoteriky treba pomenovať priamo, neklamte, že v nás je len božské. Je v nás aj to ľudské, je v nás aj to hriešne. Taká je odpoveď. A zase niektorí hurá kresťania tvrdia, že v našom vnútri je len to hriešne a zlé. A nič božské. To je blud, ktorý tu ohlasuje Abdrušin v posolstve grálu. To je blud. Pretože my máme v sebe niečo aj od Boha. A keď sme pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a je zmytý z nás dedičný hriech, tak máme v sebe okrem toho ešte aj ďalšie Božie milosti a s tými treba sa naučiť spolupracovať. A naučiť sa komunikovať s Duchom Svetým. To vám tu odporúčam. Máme adventnú dobu a ten Duch Svetý nás vedie k tomu, aby sme sa správne dohotovovali na Božích anielov. Aby sme nezabudli, že sme Božie deti. Samozrejme máme v sebe aj svoj ega, svoje nevykúpené tmavé časti, svoje tiene, ktoré veľmi radi premietame do tých iných a obvinujeme tých druhých mnohokrát z toho, čo máme nedoriešené my sami v sebe. To robí pícha, to je jeden z hriechov, no a pokora, tá hľadá chybu samom sebe, sa rada zvnútorní, rada si chybu aj prizná, no a vedie k správnemu konaniu, k takému normálnemu stavu bytia. Ale keď to niekto nerobí, no mám v sebe automaticky píchu. Ducha nesvetého začne byť fičúr, začne byť namyslený, začne sa povyšovať, má zvýšené sebavedomie, začne sa obdivovať, aký je narcis, aký je strašne dôležitý, aká som krásna, pekná. A teraz som ja tu stredobod pozornosti, všetci sa pozrite na mňa. Toto robí naše ego. A Musíme si dať pozor, aby sme boli umiernení a moc, toto ego nenechali v sebe vyskakovať a nenechali sa ním ako otroci ovládať, ale my nejako dobrou vôľou ovládali aj svoje vnútorné veci, ktoré majú slúžiť aj nám, aj iným. Paradoxné je, že ten najväčší nepriateľ nie je niekde v pekle, nebude to nejaký zlodej, nejaký kriminálnik, nebude to ani antikrist, ani nejaký diktátor. Najväčší nepriateľ človeče sídli v tebe. Je to tvoje nekontrolované, rozdrapené ego, ktoré sa bude držať nejakých leží, nejakých bludov a potom aj nejakých kriminálností a neprizná si vinu, to je náš najväčší nepriateľ. Toto nám hovorí Duch Svetý a usvedčuje nás, že sme fakt aj hriešni. Že máme v sebe tiene a naša úloha životná nie len v advente, ale po celý rok a po celý život je zmonitorovať v sebe, že toto už nie je dobré. Niečo som prestrelil, niekde som urobil chybu, a skúsim to napraviť. A nevyhľadávať len niekoho, kto ma potlapkáva po pleci, kto ma len obdivuje, miluje a kto mi klame, aký som ja úžasný. A takto moje ego vlastne utvrdzuje v klamstvách a ideme spoločne do zatratenia. Správne spoločenstvo a dobrí ľudia, čiže priatelia, sa líšia od kamarátov tým, kamarát keď pijete, tak bude piť s vami aj sa opije, však vy to zaplatíte, on sa to bude z toho rehotať. Priateľ si aj to pivko s tebou vypije, ale povie ti, vieš čo, nepij už, už máš druhý poldecak, stačí ti. Máš doma ženu a deti, aby si prišiel domov triezvy. To povie priateľ. To je to práve spoločenstvo a takéto treba vyhľadávať a pre takými falošnými kamarátmi a nejakými úctievačmi, pochlebovačmi to treba minimalizovať. Z toho dôvodu, aby sme sa správne dohotovili. Náš cieľ na zemi je stať sa raz verným anielom. Kto to zanedbá, kto bude žiť v klamstve, v píche, klamstvách, odpore proti Bohu. Skončí medzi padlými anielmi a skončí v pekle, to treba jasne povedať. A v adventnej dobe treba napomenúť aj našich biskupov a pastorov. Ak vy nepoviete celý rok svojim ovečkám, že existuje peklo, väčšie trápenie, robíte obrovskú chybu, vy neberiete duchovný život vážne. Toto nám hovorí Duch Svetý, usvedčuje nás a pripomína nám v advente hlavne, čo sú tie podstatné veci nášho života. To znamená neskončiť v pekle ani nejakom očistci a nasmerovať sa do neba, urobiť ten svoj život dôstojný a správny, a smerovať sa tam, aby sme pomocou Božou tam aj došli. Či to nie je podstatná vec, ja vám hovorím, že toto je podstatná vec. A máme tu nejaké nástroje, ktoré sme dostali na to, aby sme sa správne dohotovovali. V kresťanstve to voláme posvecovali sa. Preto máme tu rôzne nástroje, ako je Svetá Omša, Svetá Biblia, Svetý Rúženec, Svetá spoveď. Aké pútne miesta. Máme tu rôznych svetých, ktorých máme ako príklady. Máme tu svetého Otca, ktorý má nás viesť k svetosti a má sa správať otcovsky. A mali by sme aj pápežom pripomenúť, vy nemáte právo aby vás niekto uctieval ako faraónov. Vy totiž ste len naši starší bratia. Vy nemáte práva, aby sme vás volali Svetý Otec veľkým S a veľkým O, pretože to patrí len Bohu Otcovi. Podobne to treba povedať rodičom, otcovi, ktorý má svoju autoritu v rodine, ale keď sa hrá na takú autoritu, ktorá zakazuje svojmu dieťaťu sa modliť, chodiť do kostola, sa posvecovať alebo sa držať Božieho slova a on sa z toho posmieva. V tom momente ty nie si otec a ja ťa nesmiem poslúchať. Musí mu to vlastné dieťa povedať, aby ho napomenul. Zneužívaš autoritu, duchovne ma krivíš, nie si mi dobrým príkladom, zrádzaš Boha, daj sa na pokánie na lepšiu cestu. To niekedy musíme pripomenúť aj vlastným rodičom. Niekedy veriaci to musí pripomenúť kňazovi, biskupovi, aj pápežovi, ktorí by si neplnili svoje elementárne pracovné povinnosti. Aj to patrí k bedleniu. Pretože sme všetci na ceste a ak chceme mať dobré spoločenstvo, my by sme sa mali jeden druhého kontrolovať v tom dobrom, nie ako gestapo a nanúcovať niekomu svoju vôľu, ale keď niekto odbočuje, ako dobrý priateľ ho treba napomenúť, tu ideš z cesty mimo, Tadiaľ to nevedie cesta, vráca na dobrú cestu, a, alebo keď niekto ide zlým smerom, nejdeš dobrým smerom. Človeče, ja nemôžem s tebou spolupracovať v tomto obráť sa a poď úplne i na iný smer, pretože táto cesta, ktorou ty ideš, vedie do záhuby. Aj to je láska k bližnému. Mali by sme sa starať o svoje zdravie, to si budete prijať. V čase Vianočnom asi najviac nech máte zdravie, Božie požehnanie, nech sa vám darí. Ale to zdravie telesné nie je až tak najdôležitejšie. Dá sa byť šťastným, aj keď človek spracováva nejakú chorobu, aj nejakú traumu, aj nejaké zranenie, ktoré ešte nemá zahojené. To duchovné zdravie je najdôležitejšie. A viete, čo to je duchovné zdravie? Máme to napísané v Biblii ako celé jadro tejto Biblie. Už v starom zákone počúvaj Izrael a mil, snaž sa milovať svojho stvoriteľa a pána nadovšetko z celej duše, zo všetkej svojej sily a svojho blížneho ako seba samého. Toto je duchovné zdravie. Toto je jednou vetou povedaná celá podstata Božieho, Božieho zákona, tej hrubej knihe, kde máme tisíce strán, stovky príbehov. Toto aj pán Ježiš pripomenul, že toto je celý zákon a to všetci proroci, aby sme sa snažili milovať Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého. Židia si to pripomenuli aj ráno, aj večer. Mali to neraz napísané šnúrkov na svojej ruke ako nejakú tabulku a si to prečítali a pripomenuli. A čo my, kresťania, moderní ľudia, myslíme na toto podstatné? Aspoň trikrát za deň, niekto môže sedemkrát za deň si to pripomenúť. Túto podstatu, pretože tí, ktorí na to zabúdajú, ochorejú, podchladia sa, a budú mať v sebe nejaký druh nešťastia, nespokojnosti, frustrácie a popri tom okolo seba majú množstvo vecí, množstvo zážitkov a predsa nebudú mať vnútri pokoj ani radosť zo života. Prečo? No lebo sú ochorení. Zabudli milovať Boha, blížnych a seba samých. V takomto poradí, lebo keby sme Pána Boha dali mimo, aj, aj blížných mimo a sami seba by sme príliš veľmi milovali. Aj to sa stáva nejakým fičúrom však. Tak to je narcizmus. Už psychiatrická diagnóza. A takýto človek, ktorý zmagorí sám seba, bude manipulovať aj s inými a bude vyrábať jeden sadista ďalších masochistov. Na to pozor. A aby sme milovali správne Pána Boha, musíme dať pozor, aby naše srdce bolo čisté. Aby sme neúctievali miesto Boha nejakú modlu. Všetci sme stvorení, aby sme niekoho milovali. Aj alkoholik miluje niekoho flašku a svoj dobrý pocit z toho opojenia a nevšíma si svoju ženu a svoje deti. Však to je choré. Toto kresťanstvo diagnostikuje ako modlárstvo. Keby sme ti dali, pán alkoholik, nejaký láskomer pod pazuchu a tam by sa ukázalo, že ty miluješ flašku alkoholu 10 krát viac ako svoju manželku a deti, mal by si ísť okamžite na liečenie. Ale nie na psychiatrické, ako ho pošlo väčšina povrch, ty by si sa mali vyspovedať na kolená a oľutovať si to, že urážaš nielen svoju rodinu, ničíš si zdravie, ale ty urážaš Boha, pretože si modlár. Tomuto rozumiete všetci však. Aj to uznáte aj poľutujete, ak niekto takto skončil alebo takto prežíva svoj život, že neprišiel v dospelom veku na to, že teda vypisí na zdravie štamprlík, ale nie celú flašu a potom robíš peklo svojim deťom, ani si to neuvedomuješ. Ty oblúda. Do takéhoto stavu patologického narcizmu, sebaoslavy alebo modlárstva prichádzajú tí, ktorí nie sú bedliví, ktorí si vyberú nejakú tú modličku, nejakú tú modlu a klaňajú sa jej a dávajú jej najviac pozornosti, najviac svojej lásky, najviac svojej energie a celý ich život sa točí okolo nejakej tej flašky, flaštičky, firmičky, cirkvičky, štátiku, funkcie, úspechu, hokeja, zábavy, tie modly sú storaké. Ak sa venujete ezoterike, tak vám povie, to musíš tým prejsť, to, to je v poriadku, musíš to absolvovať, čak ty raz pochopíš, e, že no ale tí ľudia sú v moci zlého ducha, oni pijú, drogujú, modlárčia, mnohokrát desaťročia, zdevastujú si svoje zdravie, rozbijú vzťahy. A to chce zlý duch. Toto my v kresťanstve, Duch Svetý nám hovorí, s tým treba ale okamžite prestáť. A týchto modiel sa treba zbaviť. No oni to všetci vedia, tí narkomani, alkoholici, modlári, zamilovaní do niečoho, čo nie je Boh, ale do nejakej hodnoty, ktorá je len dočasná. Oni si z toho robia absolútnu No tak mu poradíme to, čo zažívame my všetci, vieš čo, každý máme sklony robiť aj nejaké tie chyby či hriechy či závislosti. S tým máme problém všetci, ale my to riešime tak. Drahý Pane Ježišu Kriste, niečo mi robí peklo zo života. Uznávam, priznávam, som biedný človek, ktorý upadol do hriechov, možno aj ťažkých hriechov ja nemám silu sa toho zbaviť. Prosím ťa, ty si za nás zomrel na kríži. Porazil si diabla, vylial si svoju krv, aby si nás obmil z týchto gebuzín, z týchto nešťastí, z týchto prekliatí. Ja ťa prosím vrúcne, Bože, zmiluj sa nado mnou hriešným človekom. Takto začína spása to začína očistenie toho človeka. Keď už toho nie je schopný a je to nejaký váš príbuzný priateľ, tak a vy sa takto vrúcne modlíte za vyslobodenie niekoho. Aj to patrí k adventu, k bedleniu. Tí, ktorí to žijú, žijú svetú vieru. Ostatní, ktorí len odsudzujú, nepomáhajú, dlabú a nevšímajú si tí všetci duchovne spia. Počúvate slobodný vysielač.